Enpresa sortzen kopurua apaldu da hogeita an aitzineko urteari konparatuz eta etxi diren enpresen kopurua ere apaldu da. Baina, zailtasunengatik prozedura ezberdinak abiatu dituzten enpresen kopurua emendatuz doa. Langile kopurua ere goiti doa, naizta hainbat sektoretan langileak atxemaiteko zailtasunak dituztela zehaztu duen andregagetak. Sektoreka, aktibitatea mantentzen da industrian, naiz eta diru zaintza eskasia duten. des entreprises qui ont une visibilité euh, assez faible, avec quelques fragilités, notamment sur leur trésorerie. Euh, et donc, bon, euh, il y a nécessité de retrouver, je dirais, des marges hein, sur les chiffres d'affaires. L'inflation ben, qui a un impact assez fort, mais derrière aussi les charges fiscales, sociales qui sont toujours là et le remboursement du PGE ki qui vient impacter euh, aussi aujourd'hui la, la trésorerie des entreprises. Aliz, biziki aserre agertu da Andre Garreta Euskal Elkargoak igo nahi duen CFE edo enpresen lurren gaineko kotizazioari begira.